tambor Hola amigos, moi boas tardes a todos aquí desde o 89.4 da FM de Radio Samboy. E estamos, amigos, estamos no programa galego Galegos no Baixo. E como casi todo o mundo, ou todo o mundo, pois temos uns teléfonos que vos vamos a dar e a ver se algunha chamada para a ver se lle podemos dar un agasallo que temos. Temos guardado un temos guardado un agasallo para vos ou, así que ou, ou dous un, un para dona e outro para mí exactamente bueno, vamos a eh, darvos os números de teléfonos que son os siguientes o 93 654 1400 e o 93 654 1500 e temos tamén un, un blog que é Galegos no Baixo www.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovaixo eh, arroba gmail.com E alá nas vías de son temos o noso amigo Damián. Boas tardes, Damián. E hai que a miña beira, como non podía faltar, o noso amigo e ben querido Xulio Cousil. Boas tardes, moitas gracias. E este que vos está a falar eh, levando esta nave adiante. Esperemos que cheguemos a bon porto. Armando Fernández. Bueno, pois vamos, Xulio, que che parece? Vamos a falar un pouquiño das festas e despois escutamos un pouquiño de música, porque temos a festa de Camercadere aquí... A caer. <laughs> a caer, eh? Sí, sí. Esta fin de semana concretamente. Sí, Esta fin de semana vai ser cheo, vai ser de festa, pero festa rachada. Xa saben todos os ointes que están convidados, pero o noso técnico, sí. yo noso jefe, ten, teñen que ir a probar o... Home, teñen que ir a probar o pulpo e a empanada. Eso non pode faltar. Os nosos produtos, por lo menos. Exactamente, probar dos nosos produtos. E despois vamos a invitar, para que estean contentos, vamos a invitar un pouco de oruxo, daquele que quenta un pouquiño. Ah. Non o blanco, vamos a dar oruxo de ervas, ou crema de crema de whisky que tamén é feita en galego, porque agora estánse facendo moitos produtos destos sí. en Galicia, hai o lasta de melocotón, hai o lasta de, eh, de sandía, tamén licor de castañas, sí, en fin, sí. muchísimas cousas. Vale. E entón tamén, pois, lembrarles que eh, venres pola noite que comenzamos Exactamente. <laughs> vamos a recoller, eh, vamos a convidar ese licor de castaña para que collan a castaña despois. <laughs> bueno, son tres días de festa eh, ininterrumpida desde, bueno, coincidindo co Corpus de Cornella. Exactamente. Temos entonces tres días, desde un no, 8 no, no, no 9 10. Eh, exactamente, 8 9 10. Aquí ben, equivocaronse sí, no bueno, programa, sí, equivocaronse, pero... Benres 8. O, exactamente. Co empezo o Benres ás 9 da noite, pois es comeza pois cunhas decoracións, os socios que levan 25 anos como socios. O sea, unha amenaxe da entidade aos que aos socios que cumpren 25 anos de vida. Exactamente. ¿no? Do día 9 de xuño, entonces ofrenda floral ali diante da, da do busto de Roselía de Castro. Imaxe de Rosalía, sí, señor. E despois os grupos pois vai dar unhas pezas e despois faremos un xentar campestre, como se estila en Galicia, que eso é pois normal sí, é o máis tradicional que hai para... e despois, porque a mí semellaseme moito porque estamos como se tuveremos nunha carballeira Ajá. porque arboredas si hai sí, señor, sí, ademais sí. un espacio exemplar extraordinario temos que algún día que hai que en Samboy buscar unha carballeira e facer unha festa aí que en Samboy tamén <laughs> Houve anos atrás que se fixeron algún tipo de domingo concretamente fixo varias sí. varias mostras de, de gastronomía, sí, sí, eh, precisamente, sí, Pois pues sí. así nunha carballeira porque por aquí, aunque subamos arriba a capela de San Ramón, pois pues tamén vale que nos dá o aire por todos os sitios. Exactamente, a capela sería un sitio extraordinario. Sí, Exactamente. Bueno, bueno pois vamos a escutar. Que che parece? Ah, bueno, continuamos con isto porque despois tamén o domingo, o domingo pois volve a ver máis do mismo. Pero despois eh, pero a noite sempre hai unha orquesta para que a xente baile. E despois es... ao final da festa haberá foguetes e haberá queimada. Fogos artificiais e a queimada galega que non que, que, que nunca falta, falta, nunca falta eh, no, no remate de festa precisamente de, de da festa galega de eh, Mercadé, eh, que coincide co Corpus todos os anos, a verdade que coincide. Co... E despois dicirlles tamén que o día de San Xoán diante da entidade eh, ali en Federico Soler, pois haberá tamén unha Ber... unha verbena, de, a, a verbena de San Xoán. E o 16 de xunio ah Iso é unha cousa moi importante tamén, donde se vai estrear unha obra de Anduriña do grupo do grupo Anduriña, do Teatro Anduriña, e vai ser unha obra pois de Castelao Sí, é unha adaptación, digamos, es, da, eh, da obra de Castelao Os vellos non deben de enamorarse non é a, a mm, digamos, fidedigna non? Eh, porque é unha adaptación, a nosa directora que é Amelia, sí, pois dixo vou facer unha adaptación para poder poñerlle, ás veces coloca e usa algún tipo de, uh -huh. de cousas para que este máis ou menos eh, actualizada e despois mm, bueno, pois colle a maior parte de todo o texto mm, in, eh, aínda que reformado por, por na actual normativa e despois, bueno, pois durante unha hora e pico poden disfrutar ali no Patronat Cultural e Recreativo de Cornellá que está en Eduard Giver 29 o ladiño mismo da Rambla de, exactamente, de exactamente e despois, porque eu tiño que confesar unha cousa que a raíz desta obra casa se me metou así como gusanillo de de querer actuar. De interpretación. De interpretación. Ah, moi ben, moi ben. Bueno, pues, no, tú xa tiñes a vena, porque precisamente a ti gusta xa a poesía e as persoas que, que, que, que, que empregan a poesía para moitas cousas, pois pues seguro que eso sirvelles para poder... Sí, tamén para poder... Expresarse moitísimo máis. Exactamente. Bueno, eu bueno, pois... Pues... trouxenche unha peza de música especial. A ver, Ajá. si che, a ver que che parece. Vamos a escoitala. Pois pues moi ben. de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. De martes a viernes, de 12 a 1 del mediodía. Astils, tu estilo es el protagonista. Presentado y dirigido por José Luis Díaz. dónde voy a ir, insensata? Pues a ver el momento inútil. Por favor, por favor, llévame contigo. No, es que es muy malo y soy su único oyente, ¿sabes? Yo solo sé que te quiero. Era una pregunta retórica. Si te vas, ¿a dónde yo? ¿Qué podré hacer? Va, vente, que te va a gustar, reina mora. Momento inútil. Humor, deportes, frikis, música... Todo esto y mucho más, ¿dónde? En el 89.4 de la FM, los martes de 9 a 11 en Radio Samboy. <laughs> Ah, pero de 9 a 11 de la noche. Bueno, Xulio, vámonos ir á provincia de Lugo, vámonos ir a Monforte de Lemos concretamente. Vamos recibir, como non, o noso amigo e querido e compañeiro, pois, a Xosé Manuel. Sí. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Hola, boas tardes. Boas tardes, Manuel. Como vai todo? Aquí... Pois mira, aquí temos un pouquiño de calor. <laughs> Pero bueno, aquí dentro estamos ben. Sí. sí, solamente un pouquiño, aquí aguantámosla ben, porque aquí estamos acostumbrados. Sí, verdade. Sí. Sí. Non sei en Monforte como andades, pero bueno Pois aquí en Monforte estamos tamén servidos de calor. Sí, máis A verdade que... Entón podes ir caro ao Incio, non? Que máis quente. No, o no Incio refresca un pouco máis tamén. Sí. Estamos ali xa máis na montaña, máis metidos, algo máis uh ah. -huh. en Monforte. Pensa que aquí en Monforte digamos, estamos no no Val de Lemos. Un val. Exactamente, é o Val de Lemos. Entonces aquí tamén hai, como hai en Ourense, unha pequena caldeira que <laughs> concentra esa calor cando, pe, cando pega, pega ben. Sí, porque Ourense é a sartén galega. Eso din, eso din. Bueno, <laughs> por eh, eso... Friten os ovos ali, eh? <laughs> por, es, por eso precisamente en esa zona pois pues, tendes viños de grande calidade por o porque se mm, polo calor, a por... que sí, hai varias bodegas que están cada están despuntando, hai mm. moitas, evidentemente, proliferaron moito co e coa fama zona que está collendo a denominación de orixe Ribeira Sacra mm -hmm. e coa expansión da Ribeira Sacra como denominación de orixe e coa expansión da Ribeira Sacra como destino turístico mm -hmm eh, levamos uns anos pois, promocionando moito esta zona, eh, realmente está respondendo o turismo, agora tamén vai haber máis máis fondos para para darlle un, un, un pulo máis uh mm-hmm. -huh. e seguir e seguir nese camiño. A verdade é que eu non levo moito tempo aquí, digamos vivindo e coñecendo os arredores, pero estou descubrindo cousas maravillosas. A, ver, a verdade é que hai un románico impresionante, tanto en Pantón, foi -huh. Mm. a fin de semana pasada foi a feira do viño de Pantón. -huh. Mm. Pois hai un románico impresionante en Pantón, eh, no concello veciño aquí a Monforte. -huh. Mm. Tamén hai moito románico en, en uh -huh. capital Escairón. Exactamente. E despois en falar pois xa do pois a ribeira do do Sil e mm. a ribeira do do Miño. Exactamente. Confluen aquí os dous os dous ríos cos seus canóns. Mm. E xa sabedes tamén o catamarán, sí. as, as ribeiras coa coa viticultura eh, tan tan coñecida, tan espectacular Exactamente. que temos aquí, o sea que un destino impresionante. Ese cañón tan sí, sí, fantástico, a, non? Que... Eh, ademais, eu tiven a sorte de estar aí, de ir a Monforte, de, de coñecer unha persoa, precisamente unha doctora, que traballa no Hospital de Monforte, unha catalana que traballa no Hospital de Monforte, se trasladou aí, e vive en Ferreira de Pontón. De Pontón, sí. E... Pues, eh, aí estamos, o que te dicía, é un, mm-hmm. un, veci, mm. Mm-hmm. un concello veciño, mm. eh, pequeniño en habitantes, non sí. se chega a 2000 e pico de ter. Mm, máis ou menos, sí. Pero ten moi cuidado, ten moi cuidado o seu románico, mm. eh, todos estes meses de verán eh, podes te dirigir ao concello que che van, te, te levan a, as, as igrexas eh, románicas, as abren e te, te ensinan todos sí, os sí, sí, sí. Hai incluso viaxes guiadas. -huh. eh, teñen todas as igrexas moi ben re, restauradas eh, xa te digo, xa non só o románico como monumental, senón tamén a, as paraxes que hai alrededor en Ferreira mesmo descubrí no ano pasado, tamén despois de ler sobre o tema, uh -huh. hai unha fervenza das mellores eh, máis altas de, de Galicia que é a a fervenza da auga caída, mm. o nome que eh, o topónimo lle ben, yeah, exactamente. que ten 40 metros de desnivel. Jolín. Eh, impresionante. <clears throat> hai un tramo no que incluso hai que baixar agarrado a unhas cadeas, mm. Eh, chegas ali espectacular, dices que, que paraxe, como aquí no, no, na Ribeira Sacra, na Ribeira Sacra aquí podes descubrir eh, sitios tan fermosos como este. Uh -huh. Pois por eso, o sea que estades convidados vos, os ointes, a vir por aquí a coñecer máis polo miúdo non só os caldos, como di Xulio, sí. xa vos pasarei algún teléfono algún adegueiro importante, Acu. Ah, aquí que despunta, como por exemplo eh, eh, a Rectoral da Mandi, a Rectoral, claro. Sí, exactamente. Regina Viarum, eh, Abadía da Cova, Abadía. Mm, etcétera, etcétera que estos hai que acompañalos porque soliños non poden, non sirven hai que no, acompañalos no. con produtos de, de por aí ou, ou das rías. Precisamente, precisamente a semana pasada rematou aquí en Monforte a agora está se pondo moi de moda aquí en Galicia así como reclamos eh, turísticos locais ou polo menos para mover a xente de Galicia a nivel concellos eh, as, a, os concursos de tapas Cará, ah, sí. entón foi o Cume Tapas -huh. cume de comer, non de cume de, de curota. Uh -huh. Entón, como curiosidade, bueno, aquí de, eh, realmente se tapea moi ben, tes unha lista de tapas para elixir, non, non comes a que che botan, senón podes que elixir, uh -huh. tapas impresionantes, pois no cume tapas, a curiosidade este ano foi que a tapa que gañou eh, levaba por nome eh, a prima de risco. A prima de risco. Ya. Yeah. Mm. Eh, e gañou ela. Toma. Foi a que máis puntos levou. Mira que paradoxos da vida, eh? <laughs> eh Igual que a outra, a Real, a que nos dá tantos dores de cabeza, mm. pois esta prima de risco eh, subiu tantos puntos que gañou o concurso este ano. Que non, que non é a de risco como de, de Vicente Risco, sino a de risco de... Sí, exactamente. De... <laughs> Efectivamente. do, que, do que está aparecendo pois eh, moi perto das bolsas e de outras cousas, non? efectivamente. Vicente Risco ten unhas verbas máis máis importantes que, máis importantes que esas tapas, non? Que esas tapas aínda. Exactamente. Pois bueno, e se nos apartamos un pouco da, Veña. do Val de Lemos, mm. sí. que estáis convidados, xa sabedes. Preguntades por min, <laughs> con pouco de tempo e ata vos fago de guía. Moi ben. A, anotámolo. Anotádelo. Veña. Pois que máis? A noticia tamén da semana foi eh, pois o ascenso do Celta. Hombre, Hombre eh, estaba cantado, yo... estaba cantado, pero pois confirmouse eh, o domingo po, por a tarde, ben viste, non? Hombre, hombre, lógico, lógico. O empate xa... semipactado, según din os Claro, algo hai que dicir por, por moito que digan, a verdade é que as chegouse a esa situación, pero non ten non ten culpa nin o, nin o equipo contrario nin o Celta. Exactamente. Ningún dos dous teñen culpa de chegar a esa situación final. Exactamente. Pois eh, gañou, bueno, gañou o ascenso por fin, o ascenso merecido despois de cinco anos vagando pola difícil Liga Adelante a segunda división pois con ese empate eh, pois subía, subía conseguía o ascenso o Celta. Uh -huh. Temos logo dous equipos galegos para o ano que ven na primeira haberá un derbi galego de altura na, nunha das mellores ligas de fútbol do mundo e bueno, como xa sabedes e xa está de moda, pois o Celta paseándose ao tocar descapotable por Vigo, a recepción do alcalde, que os políticos non sei por que sempre se suman a estas cousas. Home, claro, pero esos sumos que eran lles gusta sair tamén aí coa bufanda e, claro, sí. e animando. Seguro que foi do Celta toda a vida. Sí, seguro, seguro. <laughs> seguro. A recepción, non sei se a recepción tamén de co, co presidente da Xunta, mm. e bueno, outro eh, celtista. Un, un equipo máis na, na galego na, na, na primeira. Exactamente. Merecida, unha ah, liga... Sí, no, esa, me, esa ben merecida. Bateu, bateu récords, uh -huh. Sí, eh, sí. aí temos os dous equipos galegos na primeira división. A ver se si iso representa algo bon para a nosa para a nosa Galicia. Uh -huh. Esperemos que sí, non? Eh, que máis? Unha curiosidade da que se está falando hoxe eh, pues, a, a voz de Galicia na televisión, na, na televisión de Galicia sí. eh, non sei se oístes que, bueno, como curiosidade resulta que eh, Bruce Springsteen foi tivo un, un concerto en Donosti mm. o, o domingo sí. pois ben, subiu un neno a tocar con el un, unha canción sí. e resulta que o neno é galego é de Lugo Por vaya. o pai é un xareiro moi fiel de, de Bruce uh -huh. que siguió lá onde vai sempre que este pois, a unha distancia considerable é un fan incondicional del e sempre, agora os rapaces xa teñen eso, 4 ou 6 anos, vai tamén con eles, meténdolle o vicio no corpo, e desplazouse ata Donosti para, para este concerto, cos dous rapaces, e os dous rapaces, pois tamén supoño que de ver ao pai, tamén se están facendo eh, fans de, de Bruce Springsteen, van coa guitarriña, e de velo, de velo rapaz de 4 anos, o pequeno do, o pequeno da familia, tocando ali entre o público e animado como que máis, mm. a atención o, o artista americano Ajá. e dixille, subideme o rapaz aquí. Ajá. Ah. E subiron o rapaz, e ali estuvo, cunha peza, eh, mano a mano con nada menos que Bruce Springsteen. Pois... E hoxe, pois xa vos podes imaginar, entrevista vai, entrevista ben, a televisión, <laughs> Bueno, está pois facendo famoso a Lugo, está facendo famoso o bar do, do pai e o rapaz. Exactamente. Bueno, pues, eso representa pois pues, algo, é eh, un marketing moi ben estudiado, non? Exactamente. A verdade é que sí, como marketing foi tamén vistes outro día o botín, non? Sí. En, en Bermudas eh, no hotel de Brasil falando co rei. Bueno, ese é un traxe de presentación, o sea, en... Bermudas, pero para min que era pantalón pirata, eh. <laughs> bueno, bueno, algo vermello era, sí, Os algo. que dalle mellor pantalón pirata que a bermuda. Algo vermello era, pero bueno, co, facía o xogo co, coa camiseta. Vermello é a cor institucional. non, <laughs> non, non pensedes mal, eh. Vale, vale. O sí. Vermello é o acordo sabes, do... Do, do, do seu banco. Banco, da entidade sí, financiera. Sí, sí, non sí. Non ten nada que ver con ideoloxía política. Mira que sodes mal pensados, eh? Ah, bueno, que os roxos... Chamándose botín... É que os roxos teñen moito parecido co, con ese color. <laughs> eh, se vides por aquí, xa tardades, non sei atacando dura o programa Galegos Novais. 26. O 26 de, deste de mes arremataremos. Este mes, sí, inteiro. Sí. Bueno, pois pues, van vos quedar festas eh, para dar de tomar. A ah, eso. Pero aquí desperder eh, o vindeiro a vindeira fin de semana en San Clodio. Hombre. Vila en Rivas do Sil. Rivas, sí. Mm. O concello que está tocando con Quiroga, do outro lado do río. Mm. Pois a festa da cereixa do aceite. Ah, esa, sí. Como sabedes, o aceite de Quiroga está coñendo tamén bastante nome. Sí, exactamente. É eh, bon precio, é un bon precio. É eh, bon precio, sí. sí está, sí. está loitando o alcalde para para conseguir unha indicación xeográfica protexida, que é o, mm. o nivel pois que está por debaixo da denominación de orixe. Mm. Pero bueno, sería unha marca eh, de distinción, de calidade, eh, para darlle prestixio a eh, eh, o valor eh, o prezo que se merece ese aceite como di mm-hmm. como di Xulio realmente como é unha edición super limitada Mm. que véndese casi como delicatessen, pues a de que venden a un precio excesivo para utilizar puntualmente en algún, en algún prato eh, nalgún prato moi ben cociñado, algunha ensalada ou a verdura, pero a ver, non, non realmente para... O prezo merece, eu creo que a relación con respecto ao, ao produto merece, pero que é unha é unha, unha, unha magua que, que, que non se faga o posible para que eso poida ser máis accesible, máis aceitado e ao mesmo tempo que tamén poidera producirse aínda mellor, aínda máis, non? a, a, a eso me refería, non me refiro a que que non sea un precio un prezo pois xusto, non? Mm. Sino cobra, que cobra máis eh, cobra máis eh máis produ eh, máis produción e máis a, a máis abondosa esa oferta, Entonces, non? Si, sería unha oferta máis barata. Claro. O que o que está o que está pasando é que pois hai creo que dous empresarios que se están dedicando un pouco ao tema. Mm. Eh, un deles é a, a de Gueiros, xa que aparte de, mm. de traballar mm-hmm. un pouco o tema do viño, ter bodega propia uh -huh. está se metendo no, no mercado do aceite e outro pois tamén que está apostando por isto pero o resto uh -huh. o digamos todo o que queda fora estes dos empresarios que intentan pues, sacarlle el lucro o, o aceite, a aceituna de aquí do, do Val de Quiroga, da zona de Quiroga. Uh -huh. Todo o demais eh, intentan aca, eh, rematar os traballos para formar unha cooperativa, entón o resto eh, colleita particular que lle levan a estes a cooperativa eh, yo pagan pois, pues, o prezo que corresponda e eles pois, pues, fan aceite eh, baixo eso, baixo a, a súa a Porque si sí, eh, pero o de, o de sempre as oliveiras están perdidas eso, eh, eh. a propiedade privada de Galicia sabedes como é sí. conseguir que un empresario convenza aos particulares Uy. primeiro a topar o propietario despois convencer aos particulares para ter unha extensión grande poder explotala eso, eso. entón eso tamén a veces é un hándicap que dificulta moito eh, exactamente. O, ese, traballo de explotación de promoción de eh, exactamente, exactamente. Sí, sí, claro. sí. porque tamén se falou de que aí en Quiroga querían facer pois unha especie de tamén unha empresa eh, para produción de castañas castaña glaseada como unha cooperativa desas sí. pero se ve que había xente que prefería perder as castañas no souto antes que darlles ao tío porque día, eh, pro que me pagan digo, jolín, si, si, si estás perdendo, che, si estás perdendo, che dan algo, mellor ainda, digo eu. Ah, Claro, pues pero no. bueno, se sabedes que é un mal endémico galego. Ah, sí. Que co tempo as novas xeracións eh, cun pouco de paciencia e fe, sobre todo fe, sí. eh, pode mellorar. Eh, sí, sí, sí, non no. espero grandes avances, pero pero teño algo de fe, eh, ainda que sean pequenos avances, hai que confiarse, non estábamos perdidos e ninguén facía nada. <laughs> Pero o mal endémico galego sabes como é. Sí, sí, a mí sí. non me fan falta os cartos, e se ven outro explota, encima saca lucro a envexa, ah, o eh... é porque non o puiden facer eu, pois para que para que saque lucro outro, mellor que caia aí, que, que, que se perda. <laughs> Sabes? Sí, sí, Entonces, sí, a veces sí. pasa eso. Primeiro, dificultad dificultade de localizar os propietarios. Segundo, os que teñen, e como non fan falta realmente os cartos, pois resistense a acceder, pola desconfianza galega, a ceder a, a posesión ou a explotación da, mm, das terras. Claro. entonces claro, o, o empresario o, o emprendedor di, bueno, vai a traballeira, primeiro localizar os propietarios, despois que che deixen a terra, despois traballala e intentar vivir desto. Pois claro, moitos prefiren, bueno, eu xa non me meto, sí, trae a aceituna e o que trae apágaselle e, e, exactamente. e aforrome problemas, porque o outro... Sí é o que dicimos porque bueno. Eh, en moitos dos casos hai hai cousas que que en fin claman ao ceo, eh? En moitos dos casos. Pero como ti dis, mm, vai, estás intentando poñer en, en, en boa sí. en bo camiño, a A que sí, creo vale. así, pero eso vai pouco a pouco vale. eh, con esa En San Clodio, por lo tanto, eso, vos este Festa da cereixa da aceituna. Festa da cereixa da aceituna. Cereixa, estamos no tempo da cereixas. Seguro que, que pois, as fruterías aquí eh, está ahora está no, no seu Punto. esplendor. sea, Exactamente. Eu estou non podes estar ali recolher algunhas do algunhas directamente do árbol, eh, Julio? <laughs> Quitarlle algunhas aos merlos que seguro que se estarán poñendo... Oi, os merlos aí, non vexas. Eu dou vos unha recomendación. Sí, dime. Pero eso é a miña experiencia, eh? eh. A cereixa, como moita froita, eh, cando máis presta é collida na árbore. Sí. Se pode ser a tardiña, pois mellor. Sí, porque polo, mm, polo, polo, polo calor poden producir certos sí. desarreglos. Exactamente. Sí, poden producir... Por así directamente. <laughs> Para entendernos. Sí, sí, sí. sí. Desarreglos. Eu Exactamente, que... desarreglos intestinais. Exactamente. Para ser políticamente correcto. Moi ben. Entonces, recomendo vos eso, comelas pola tardiña directamente da árbore, ah. e segundo, se pode ser roubada mellor <laughs> sí. Eh, ese, ah, ese, ese, prestan. ese matiz do risco do, doble sabor, exactamente eh, dalle mm. máis sabor doble sabor, exactamente adrenalina sí. e, eh, eh, con elas depresa para que para que si aproveitar un poquinho máis o tempo e ¿no? terceira recomendación <laughs> a primeira é pola tardiña a segunda que, que sexan roubadas <laughs> e terceira recomendación cando escoitedes unha voz sabes? Que, que alguén que vos berra. Sí. Ai, sí. Sí. Que, Ai, se chivo aí. Queda aí, queda aí, que xa xa xudo eu. <laughs> Cando escoitades esa frase, botaremos a correr, eh? Sí. Liscar lixeiro. Porque axudar, eu creo que non vos van a axudar moito, eh? No. sí, eu experiencia tamén teño deso cando era cativo, sí. Verdad? Sí, sí, sí. Temos <laughs> las todos, me parece. Que vos axudo eu. <laughs> non vos fiedes, eh? Sí. Os que nos criamos non, non hai en... intención detrás. Os que nos criamos en povos e en aldeas e por aí te... destas cousas temos bastantes. Sí, sí, sí. Eh. Bueno. Perfecto. Ah, escoita, que, que, que, que sabes tú con respecto a... Bueno, pregunta, a mellor... A, eh, xa moi manida, pero que, que sabes do, da elección de Angueira con respecto ao, ah. a presidencia do, do, do estu, dos estudios rosalianos, non? De Anxo Angueira, non? Non foi preciso programa. Non estabas ao corrente. No corrente. Pero si estás ao corrente da, da música dos, do, dos Cempés, non? Que acaban de presentar o último disco de Tente Mozo. Eso sí. Ahora está tempos de crise, volvemos ao cooperativismo, eh, un concepto inglés que non vou pronunciar ben, que o inglés non é o meu, crowdfunding. Eso é. Eh. Mm. Que, que, bueno, eh, esta moda de, de, de puñerlle conceptos en inglés para que quede máis máis snob e tal sí, sí. pero é o cooperativismo ou escote de toda a vida pagamos a escote sí, non hai eh. cartos, pois veña facemos por aí un un bote, escotamos todos unha colecta sí, e pagámoslo. Pois os, os tempés conseguiron, creo que uns 6.000 euros, para me equivoco, sí, sí, sí. para poder editar o disco. Mm, sí, sí, sí. Que están facendo o mesmo co especial que fixeron un concerto especial en Compostela dedicado a Ceca Afonso. Eh, sí, sí, sí. E tamén co, co, co concerto en directo mm. queren editalo en CD e tamén están facendo unha coleta para poder levar o proxecto adiante, xa que mm. tempos de crise, pois nada, escotar e sacar os proxectos, pois coa xenerosidade e coa colaboración de todo o mundo. Exactamente. Bueno, eh, a ver si a ver si podemos eh, a, seguro que no lo mandarán porque eh, sabemos e temos máis ou menos con relación coa xente de, da, do seu selo que mm, me parece que o volveron a facer na liña musical de anteriores ocasións e eh, como teño entendido que foi mm, eh, grabado na Casa das Crechas e ademais tamén mm. mm. a Escola de Libre de, da MPG da Central Folke pois axudaron a, a, a a súa mm, grabación pois seguro que nos chegará e cando chegue pois xa, xa faremos partícipes a todos os nosos non? Dese, dese traballo tan importante Iremos falando do tema Exactamente Máis, máis cousas, máis novidades nos das? Pois hoxe é eh, o tema das, das sentencias Sí Non vos lo fixen, eh? Bueno, deixámolo para o próximo martes, non? Ocupado Sí Eh, e non puiden. Deixámolo para o próximo martes, o vindeiro martes, pois faznos ración doble se queres Home, e xa está. Por, por, por suposto. Claro. Bueno, eu como moito podo vos contar unha anécdota, porque sabes que eu son tamén moito de apuntar. Uh -huh. E sempre apunto así galegadas que escoito nas tabernas. -huh. pois unha máis non, non, vi, non nos viría mal. Eh, saídas así da xente. Sí. Eh, sabedes que eso é filoloxía pura. Eh, sí. sí. Ah. Men, mentres adictas, digo eu a última que escoitei dunha persona amiga que, que, me, eh, que, que me suxeriu, dice que, non sei se che pasa a ti ou se lle pasa a moitos o, o mesmo, mm, eh, estou preocupado porque non sei como será a nova peseta. está, está ben, está ben. Vale. Está moi ben, moi ben. Como digo, Wyoming no seu programa da sexta, xa fala das futuras pesetas. Aí <laughs> me moita gra gracia porque sí, sí. sabes cando decimos todos do, das antigas pesetas. No. Tanto canto custa eso? Pois costa 100 euros. Tanto da, das antigas pesetas, pois el día ao revés. Sí. Tantos euros, tantas das futuras pesetas. <laughs> Estás anticipándose. Bueno. A ver, entonces dinos esa anécdota y con él la rematamos para que nuestros oyentes por lo menos quede yo sabor de boca muy semejante a esas sentencias con retranca que siempre tiene a hagas con ellas. Exactamente. Pues mira, conto con la logo. Sí, sí. Estaban otro día dos paisanos no tomando chiquito eh, le eh, di un otro conté y que está mala tu mujer y e "No, no, está enferma ¿Mm? mala está todos los días Quede tranquila a xente. Demasiado, ese é demasiado, Parece. sí. Como te oiga unha, unha muller que, que coñecemos moitos que, que da, para lá das rías, seguro que se pon cabreada. Sí, sí, sí, oxe, estas cousas hai que andar con moito tempo. hai que andar con moito tempo. Bueno. Sí, sí. Agrade, <laughs> agradecemos a túa colaboración e, e bueno, agardamos a próxima semana volver a estar contigo, non? Efectivamente, que temos que rematar o mes ben pues Moi ben, veña por aquí tomamos uns chiquitos Unha aperta grande, Xosé Manuel Outras dous, veña Moi ben, Xosé Manuel, unha aperta moi forte e dei co martes que ven Ata logo, saúdos a todos os, os ointes de Galego Baix Veña, gracias Boa tarde